Lehen gara ipena, jak plazer haundia, gara jomainaren kontra, bai pixka bat, uh, pixka bat gure etxaiak dira aurten, beraz, eh, ba, bai, uh, animaleko plazer hau, ba, gure etxatzen final bat ira dira bazi baginu bezala, beraz, <laughs> biziki untsan dugu. plazer egiten du, sustut, eta haien jokoa beste bitaldeak baino apalagoa dute, baina gero desentsa biziki azkarra dute, biziki fitega egiten ziren, aurkantuko pixka zailtasunak uh, aintzinatzeko, Baina uh, mele hona okan dugu, mele guztiak irabazitugu bai aienak eta bai gureak, eta uh, ah, tusetan aien tus batzore irabazitugu eta gureak ere. Beraz, nortzaz horrek diferentzia egin du eta hor da emaitza. Niz demora egon gira aien hogeita bimentroetan uh, eh, gabe. Ba hori da gure zailda sona da ez dugula egoiten gira aien hogeita bimentroetan, ez dugula, dugula